հայոց ցեղասպանության թեմայով դասախոսություն Արցախի Պետական համալսարանում։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Երկրի անվտանգությունն ապահովելու համար Հայաստանի բանակն ունի բոլոր հնարավորությունները։ Արցախյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի մոտ բաց վերք է մնացել, որը լայնածավալ պատերազմի դեպքում սկսելու է առնահոսել։ Վիգդար Չինյանը հակառակորդին հաղթել է տեխնիկական նոկաուտով։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Այսօր ուսուցիչի մասնագիտական տոնն է։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի ուսուցիչներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի արդիվ։ Ամեն տարի մենք ավանդաբար նշում ենք այս տունը որպես ուսուցիչի չափազանց կարևոր ու պատվաբեր աշխատանքի արժևորման եւ նրանց հանդեպ մեր երախտիկի արտահայտության դրսեւորում։ Դա այն եզակի մասնագիտություններից է, որ միշտ բարձր է գնահատվել ժողովրդի կողմից՝ վայելել շրջապատի սերն ու հարկանքը։ Դարեր շարունակ ուսցիչը ոչ միայն կրթում ու դասիրակում էր մատաղ սերնդին, այլ նաև ամենաբարդ իրավիճակներում օգնում մարդկանց իր իմաստուն խրատներով ու խորհուրդներով։ Եվ պատահական չէ, որ հին ժամանակներում ժողովուրդն իր մեծերին ուսցիչ էր անվանում։ Այսօր էլ ուսուցիչն իր արժանի տեղն է զբաղեցնում մեր հասարակության մեջ։ Վստահ եմ, բոլոր աշակերտներն էլ հետագայում մեծ սիրով ու ջերմությամբ են հիշում իրենց ուսուցիչներին։ Նրանց, ովքեր հավատարիմ այդ բարձր կոչմանը, ջանասիրաբար իրենց գիտելիքներն ու փորձը փոխանցում են դպրոցի շեմին ոդկ դրած երեխաներին, օգնում նրանց դառնալ հայրենիքին պիտանի մարդիկ։ Պետությունը միշտ առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում է պահում կրթության եւ գիտության ոլորտը, առաջնահերթ լուծում տալիս այստեղ արկա խնդիրներին, իրականացնում տարբեր ծրագրեր դպրոցների կառուցման ու վերակառուցման, արդի պահանջներին համապատասխան պայմանների ստեղծման, կրթության մակարդակի շարունակական բարձրացման ուղղությամբ։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ ուսուցիչ օրվա արթիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն, երջանկություն եւ ամենայն բարիք։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումներ շնորելու մասին։ Համաձայն հրամանագրի գիտության եւ կրթության զարգացման, մտածերնդի ուսուցման ու դասիրակության գործում ունեցած վաստակի համար եւ ուսուցչի օրվա կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումներ են շնորվել, գիտության վաստակավոր գործչի Ալբերտ Ալեքսանյանին, Արցախի Պետական համալսարանի ընդհանուր եւ կիրառական ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, Վաստակավորման գավարժի Աիդա Գրիգորյանին Ստեփանակերտի Վիտալի Ջանգիրյանի անվան համար 11 ավագ դպրոց պետական ոչ արևտրային գազམ་ակերպության տնորեն Արեգա Իշխանյանին Ստեփանակերտի Թամարա Խավալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջ պետական ոչ արևտրային գազམ་ակերպության դասախոս Ռայա Մուսայելյանին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի կրթության եւ գիտության վարչության պետ Հոկտեմբերի 3-ին Արցախի ազգային ժողովում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի նախագահ, Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի եւ նույն հանձնաժողովի անդամ Երևանի Պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանի հանդիպումը Արցախի օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանությունների ներկայացիչների հետ։ Ողջունելով հանդիպման մասնակիցներին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նշել է Արցախում Հայաստանի Հանրապետության համանadrական բարեփոխումների գործընթացի հանդեպ հետաքրքրությունը եւ այս տեսանկյունից կարեւորել նշված թեմայի իրազեկումը Արցախի պետական եւ հանրային շրջանակներին։ Գագիկ Հարությունյանի բանախոսությունը նվիրված էր համանդրական կարգի տեսությանն ու միջազգային փորձին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում համանդրական բարեփոխումների անցկացման անհրաժեշտությանը, առաջարկվող հայեցակարգին ու ներկայացված նախագծին։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի նախագահը նշել է, որ նույնիսկ անկախ բարեփոխումների վերաբերյալ հանրակրվեի արդյունքներից քննարկումների ընթացքը կարևոր է հայ իրականության մեջ սահմանադրական մտածողության ու մշակույթի զարգացման տեսանկյունից։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը սույն թվականի սեպտեմբերի 15-ին Արցախի հանրապետության խորհրդարանի հետ բարեկամական խմբեր ստեղծելու մասին մի շարք կարգադրություններ է ստորագրել։ Ազգային ժողովի թիվ 53 կարգադրության համաձայն ստեղծվել են Ազգային ժողովի Արցախի Հանրապետություն, Լիտվայի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետություն Եվրախորհրդարանական բարեկամական խմբերը։ Հաստատվել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի կազմը։ Այսօր Արցախի Պետական համալսարանում հյուրընկալվել են Երևանի հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնորեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Հայկ Դեմոյանը, հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մայր բուհինիստերի դահլիճում Հայկ Դեմոյանը հանդես եկավ դասախոսությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Հայոց մեծ եղերնի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներն ընթանում են ողջ տարին։ Հերթական միջոցառումն այսօր անցկացվեց Արցախի Պետական Համալսարանում։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն պատմական գիտությունների դոկտոր Հայկ Դեմոյանը համալսարանի ուսանողների համար հանդես եկավ դասախոսությամբ։ Նախքան միջոցառման մեկնարկը Մայրբուհի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանն ու Հայկ Դեմոյանը շնորհավորեցին ուսուցիչներին մասնագիտական տոն օրվա արդիվ կայանում նկարվորձել և բոլոր մանկավարժների շնորավորել գերեցիկ տոնիկապակությամբ և նրանց մաղթել ամենայն բարի հաջողություններ իրենց բաց և պատասխանատու աշխատանքում հայոց ցեղասպանությունը եւ դրանց հետևանքների վերացման արդիականությունը 100 տարի անց եւ հայոց ցեղասպանության դասավանդման կարեւորությունը կրթական համակարգում թեմաներով դասախոսություն կարդաց հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը Հայկ Դեմոյանն անդրադարձավ Տիծեռնակաբերդի հուշահամալիրին։ Մեր բարձունքի վրա տեղավորված է հուշահամալիրը եւ Շարժանն է, որ դերևս լավ ուսումնասիրված բեղված չէ, դա բուն ծիծեռնակաբերդն է։ Ավանդույթի համաձայն այստեղ գտնվում է աստղի ծիծուհու մեդիանը կամ կաճարը եւ ծիծեռնակը հանդիսանում է աստիկ աստվածուհու խորտանշան ճունը։ 1965 թվականին որոշում կայացվեց կառուցել մեծ եղերնի զոհերին նվիրված հուշահամալիր։ Կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղար Յակոբ Զարոբյանը միջնորդեց հուշահամալիրի կառուցմանը։ 1967 թվականին տեղի ունեցավ բացումը։ 67 թվականին երբ որ բացումը տեղի ունեցավ, արդեն Անտոն Քոչինյանը հավերժական գրակը վարեց եւ հետաքրքիր է հենց հուշարձանի գաղափարը, որը շատ սլացիկ մի գեղեցկությամբ մեծ տպավորություն է թողնում այցելուի վրա։ Հատկապես օտարերկրյա այցելուները, որովհետեւ քանդակներ չկան, ավելորդ ճոխ հազարանք չկան, միայն երկրաչափական զուս ուղացիկ սլացիկ գծեր են եւ ունի շատ մեծ խորհուրդ։ Հայկ Դեմոյանն իր խոսքում նշեց, որ Ձիձեռնակաբերդի հուշահամալիրը միայն սքով վայր չէ, այն նաև իր մեջ ընդգրկում է կյանքի շարունակական իմաստը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև այնտեղ որտեղ ավարտում է մահը, որտեղ սկալու վայրը ավարտում է, սկսում է կյանքը։ Կյանքի շարունակական գաղափարը։ Դասախոսությունից հետո հնչեցին մի շարք հարցեր, որոնց էլ պատասխանեց Հայկ Դեմոյանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր ճարտարապետի մասնագիտական օրն է։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղեր ձեհղել քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, նրանում մասնավորապես ասված է. Ճարտարապետությունը հայի համար լոկ մասնագիտություն կամ արհեստ չէ։ Այն մի համապարփակ ասպարեզ է, որտեղ ուրույն ձևով արտահայտվում են հայ ճարտարապետ անհատի մտքի, հոգու եւ զգացմունքների ողջ խորությունն ու վեհությունը, արտահայտվում է տվյալ ժամանակաշրջանի բերած նոր շունչն ու ժամանակի փորձությունն անցած ավան ավանդականը։ Հատկանշական է հայկական ճարտարապետության ավանդը համաշխարհային ճարտարապետության կայացմանն ու զարգացմանը։ Այսօր քաղաքաշինության ոլորտում կայուն հաջողությունն անհնար է պատկերացնել առանց ճարտարապետի աշխատանքի եւ ճարտարապետական լուծումների։ Շնորհավորում եմ ճարտարապետի մասնագիտական տոն օրվա կապակցությամբ, մաղթում եմ անսպար երանդ, ճարտար միտք եւ երևակայություն ի նպաստ մեր երկրի եւ ժողովրդի բարօրության։ Հանգստյան օրերին նկատվել է հրադադարի խախտման ռեժիմի դեպքերի նվազում։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից եւ հան 17 տիպի նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Սահմանում իրավիճակը հոկտեմբերի 5-ի դրությամբ կայուն լարված է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նրա խոսքով այս գիշեր մյուս օրերի համեմատ ավելի հանգիստ է եղել։ Խոշոր դրամաչափի զենքերից ու ականանետներից չեն գրակել։ Իրավիճակը մեր ձորքերի կողմից վերահսկվում է։ Մեր ժողովուրդը կարող է հանգիստ լինել, որ հայ զինվորն առաջին գծում կանգնած իր պարտականությունները կատարում է պաշտաճ մակարդակով, ասել է նախարարը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան բարձր է գնահատել Հայաստանում անցկացված անխախտելի եղբայրություն 2015 խորագրով զորավարժությունները։ Նա մասնավորապես ասել է, որ զորավարժությունները բարեհաջող էին, մեծ աշխատանք է տարվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը լուրջ քայլեր է ձեռնարկել խաղաղարար զորամիավորումների գործնեայության համար պայմաններ ապահովելու ուղղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերը լիովին ունակ են ապահովելու իրենց երկրի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Նիկոլայ Բորդյուժան, պատասխանելով հարցին, թե ինչու ՀԱՊԿ-ն չի միջամտում սահմանին դիրող իրավիճակին։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի բանակն ունի բոլոր հնարավորությունները երկրի անվտանգությունը, կայանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու համար, ասել է նա. Հայաստանի զինված ուժերն արդեն կարողանում են կանխորոշել հակարակորթի գործողությունները եւ արժանի հակահարված տալ։ Նման կարծիքի հայտնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Արտակ Դավթյանն անդրադառնալով վերջին օրերի լարվածությանը։ Հակարակորթը միջազգային մեծ ու փոքր առիթներին սրում է իրավիճակը, մենք դա գիտենք։ Կարծում եմ ադրբեջանցիները պատանդ են դարձել իրենց իշխանությունների վարած քաղաքականության ձերքին, նույնիսկ իրենց անցյալից դասեր չեն քաղում։ Մենք մի անգամ պատերազմել ենք, որն ավարտվել է Ադրբեջանի ջախջախիչ պարտությամբ, ասել է Արտակ Դավթյանը, նշելով, որ Արցախյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի մոտ բաց վերք է մնացել, որը լայնածավալ պատերազմի դեպքում սկսելու է առնահոսել։ Ադրբեջանի բնակիչները դեմ են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղապահների հնարավոր տեղակայմանը, այդ մասին են վկայում հարցման արդյունքները։ Ինչ հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի համար ռուս խաղաղապահների հնարավոր մուտքը Ղարաբաղ թեմայով հարցմանը մասնակցել է 517 մարդ։ Հարցվածներից 231-ը կամ 45%-ը նշել է. «Մենք վերջնականապես կկորցնենք տարածքները»։ 167 մարդ կամ 32%-ը նշել է. «Դա ոչ մի լավ բան չի խոստանում»։ Եվս 53 մարդ կամ 10%-ը կարծում է, որ դա բխում է Հայաստանի շահերից, իսկ 42 մարդ կամ 8%-ը համոզված է, որ Ռուսաստանը դրանով օգնում է Ադրբեջանին։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է Սիրիայի հյուսիսարի վելքում խոշոր ճակատ բացել, որի նպատակն է լինելու ավելի մեծ ճնշում գործադրել Ռաքայի վրա, որը դեֆակտո ահաբեկչական խմբավորման մայրաքաղաքն է։ Նախագահ Բարակ Օբաման հավանության է արժանացրել երկու կարևոր քայլ, որոնք պետք է գալիք շաբաթների ընթացքում արագացնեն հարձակողական գործողությունը։ Օբաման առաջին անգամ հրահանգել է Պենտագոնին անմիջականորեն ռազմամթերք եւ հնարավոր է որոշ տեսակի սպառազինություն օգնություն դրամադրել Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերին։ Նա նաև պաշտպանել է Թուրքիայում գտնվող ավիաբազայից օթային գործողության ինտենսիվության ավելացման գաղափարը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը հայտարարել է, որ չի հապաղի հեռանալ իր պաշտոնից այն դեպքում, եթե դա կհանգեցնի երկրի ներսում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի լուծմանը։ Նա Սիրիայի նախագահն է արդեն 15 տարի։ Նրա հրաժարականը արդեն մի քանի տարի է Թուրքիայի եւ Արեմտյան դերությունների առաջնորդների պահանջն է, որոնք Սիրիայի ճգնաժամի լուծումը տեսնում են Ալ-Ասադի հերացումով։ Մարզասերների համար Ավստրալիայում տեղի է ունեցել երկու վարկածներով բռնցքամարտի աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիկտոր Չինյանի մենամարտը Թայլանդցի Մոնկոլչայ Լուկմուանկանչիի հետ։ Արդեն երկրորդ ռաունդում Վիկը հաղթանակ է տարել տեխնիկական նոկաուտով։ Այս հաղթանակով Դարչինյանը հաջողության վերադարձավ ռինգ հունիսին արգենտինացի Խեսուս Կուելյարից գրած պարտությունից հետո։ Լիտվայում մեկնարկել է ծանրամարտի միջև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունը։ 56 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես է եկել Սմբատ Մարկարյանը, ով երկամարտի ցուցանիշով դարձել է արծաթե մեդալակիր։ Հայ ծանրորդը փոկել է 102 կիլոգրամ, իսկ հրում վարժությունում առաջինն է եղել 139 կիլոգրամով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավարեմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան, տաքություն։